тихо ввійшла, сміхнулась привітно, закутана в пахощі сонця і м'яти. Якщо в моїм домі не стане світла, знатиму, ти перестала всміхатись.